Volke, jullie moet allemaal luister, die aarde en alles wat op die aarde is, moet luister, die wereld en alles wat uit die wereld komt, moet luister. Die Heere is baie kwaad voor al die volken en voor al hulle soldaten. Hij zal hulle allemaal wat doodmaak. Hulle soldaten zal sterven in oorlog, en die dooie lichaam zal op die grond lee en stink. Die bergen zal vol bloed wees, al die sterren in die lucht zal smelt in die hemel zal toerol soos een boekrol. Die sterren zal val soos droge blare van een veneerdstok of een vijenboom val. Wanneer die Heere in die hemel sy swaard gereed maak om bloed te laat vloeien, dan zal sy swaard die Eremite doodmaak. Hulle is die mensen wat hij wil straf, hij wil hulle allemaal doodmaak. Die Heere hou swaard vast wat vol bloed en vet is, die bloed en die vet aan die nieren van skaapramme en bokramme. Die Heere sal baie mense doodmaak in die stad Bosra, in die land Edom. Die leiers van Edom is sterk soos buffels en bulle, maar hulle bloed en hulle vet sal op die grond val en dit sal hulle land nat maak. Die Heere sal die Edomite straf oor alles wat hulle gedoen het aan Sion. Hy sal dit doen op die tijd wanneer hij dit besluit. Die water van die riviere van die land Edom zal teer word, en die stof zal zwol word, en die hele land zal brand. Die vier sal aanhou brand, elke dag en nacht, dit zal aanhou rook. Die land zal net open klippe wees, en niemand zal weer dier die land loop nie. Daar sal nie mense in die land woon nie, die land zal leeg wees. Daar sal net pelikane en uile woon, naguile en kraaie sal hulle nest daar maak. Daar sal nie meer leiers wees wat die land eedom regeer nie, en daar sal nie meer ambtenare wees nie. Daar was voorheen mooie huise wat sterk mieren gehad het, maar nou sal daar doorings en bossies groeien daar sal jakalse en volstruise woon. Woestijndieren zal daar bij mekaar kom, veldgude sal mekaar roep, en die nachtgees sal daar woon. Eile sal daar in die skadewee op hulle eiers brie, en valke sal daar bij mekaar kom, elkeen saam met sy wijfie. Jylle moet kijken in die boek van die Heere, jylle sal sien dat al daar die dieren in die land eerom sal wees, elkeen saam met sy wijfie. Die Heere het gesê die dieren moet kom, hij het hulle bij mekaar gemaakt. Die Heere het die land eerom vir die dieren gegee, hy het vir elkeen sy eie plek gegee. Die land zal altijd aan die dieren behoort, hulle zal altijd daar woon.